qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning shahid shayx abdulla azzam fatvolar o'ragandir seni qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni Farzi ayn va farzi kifoya Farzi ayn bu har bir musulmon uchun namoz va roza kabi bajarilishi shart bo'lgan, ba'zilar bajargani bilan ham boshqalardan aslo soqit bo'lmaydigan, har bir kishiga qilinishi majburiy bo'lgan ishdir. farzi kifoya esa bu ba'zilar bajarsa qolganlardan soqit bo'ladigan farzdir. Bu degani buyurilgan ishni hech kim bajarmasa hamma insonlar gunohkor bo'ladi deganidir. Agar yetarli odamlar bajarsa, boshqalar shu ishni qilmasa ham ular zimmasidan gunoh soqit bo'ladi. Ish bajarishga bo'lgan xitob, ya'ni buyruq ibtidoda xuddi farzi aynga o'xshab hammani o'z ichiga oladi. So'ng shu ishning ba'zi insonlar tarafidan qilinishi va boshqalardan soqit bo'lishi jihatidan farzi ayndan farq qiladi. Alloma Fahrur Rozi farzi kifoyaga u shunday farzki, bajaruvchidan qat'iy nazar bajarilishi qasd qilingan ishdir deb ta'rif bergan edi. Imom Shofiy rahmatulloh alay farzi kifoya umum insonlardan bajarilishi talab qilinib, lekin undan xos ya'ni ba'zilar tomonidan bajarilishi iroda qilingan ishdir deb aytgan. Aksar usul ulamolari, jumladan Ibn Hojib, Omidiy va Ibn Abdushakur rahmatullohi alayhilar farzi kifoya hammaga farz bo'lib, ba'zilar uni bajarishi bilan boshqalardan gunoh soqit bo'ladigan ishdir deb ta'riflashgan. Bugungi kunda ba'zi olimlar hozirgi jihodning shar'iy hukmi haqida bahslashib, uni farzi kifoya deb e'tibor qilmoqdalar. shu ra'yga ko'ra Afg'onistondagi bugungi jihod farzi kifoya bo'lib, farz bo'lgan ish to'la bajarilgunga qadar yer kurrasidagi jamiki musulmonlar zimmasida farz bo'lib qolaveradi. Bajarilishi farz bo'lgan ish Afg'onistondan rus va kommunistlarni haydab chiqarishdir. Kommunistlar Afg'onistondan haydab chiqarilmas ekan, jamiki odamlar zimmasida gunoh qolaveradi. Chunki kofirlar hujum qilgan holatda ularni musulmonlar yeridan haydab chiqarish farzdir. Ba'zilar Afg'on jihodi odamlarga emas, mablag'ga muhtoj deyilgan so'zni takror-takror aytishadi. Bu durust so'z emas. Chunki bosqinchi ruslarning Afg'onistonda 6 yildan buyon turishi 5 million musulmonlar Afg'oniston tashqarisiga hijrat qilgani va 7 millioni Afg'oniston ichidagi tog'lar va changalzorlarga quvilgani bu so'zga raddiya javobdir. Sayyof bunday degan edi. 14 ta kufr mamlakati bularning oldingi safida Sovet ittifoqi va u boshqarayotgan Varshava shartnomasidagi mamlakatlar va xalqaro kommunistlar bizga qarshi barchasi bir kamondan o'qlar yog'dirishayotgan bir paytda islom olamidagi musulmonlar Afg'onistondagi jihod farzi aymmi yoki farzi kifoyami deb bahslashmoqdalar. Mayli, musulmonlar Afg'onistondagi eng oxirgi kishi shahid bo'lguniga qadar kutib turishsin. Shundan keyin Ya'ni Afg'onistonda hech bir musulmon qolmagan paytda jihodning farzi ayn ekanligini tasdiqlaydilar. Vaholanki, hozirning o'zida Afg'on yerida 1.5 million kishi shahid bo'ldi. Afg'on xalqi bizning oramizda bir dona arabning borligi biz uchun 1 million dollardan ko'ra suyimliroqdir demoqdalar. Sayyof jihod jurnalining 9-sonida ulamolar va da'vatchilarga qaratilgan nidosida shunday degan edi. Barcha hamd va sanolar Allohga bo'lsin. Rasulullohga, uning ahli sahobalari va ularga ergashganlarga va salomlar bo'lsin. Ammo ba'd Sizlar Afg'onistondagi jihodning boshlanganini va Allohning so'zini oliy qilish Qur'onga asoslangan davlat qurish uchun bu jihad davom etayotganligini yaxshi bilasizlar. Bu maqsadni amalga oshirish islom dinining haqiqatini biladigan va islomiy jihodning asliyligini himoya qilishga qodir bo'ladigan mujohidlarga muhtojdir. Shuning uchun mujohidlar orasida davomiy sifatda ma'rifiy tashviqot targ'ibot g'oyaviy tarbiyalar va dars berish bilan shug'ullanadigan va o'rgatadigan da'vatchilar va ulamolarning mavjud bo'lishi lozim shuni bildirib o'tamizki afg'onistonda ko'plab murabbiy ustozlar va ulamolar jihod maydonlarida shahid bo'ldilar shuning uchun alloh subhanahu va taolo bizga o'sha orzu qilib kutayotgan maqsadlarimizni amalga oshirishga muvaffaq etishi uchun madrasalarda haymalarda harbiy lagerlarda ta'limgohlarda va jabhalarda mujohidlarga ta'lim va tarbiya berish ishlari bilan shug'ullanuvchi rijollarga juda qattiq muhtojmiz Bizning da'vatchi islomiy olimlarga bo'lgan ehtiyojimiz boshqa har qanday soha mutaxassislari va injenerlarga bo'lgan ehtiyojimizdan ko'ra kuchlidir. Bizni ham, sizlarni ham Alloh subhanahu va taolo islom va musulmonlarga xizmat qilishni muvaffaq etsin. ota-ona, er kishi va qarz bergan odamlarning izni, ya'ni ruxsati. farzandning ota onadan ayol kishi o'z eridan va qarz olgan kishi qarz bergan kishidan ruxsat so'rashlarining hukmi dushman holatiga bog'liq birinchi holat dushman o'z shaharlarda bo'lib islomiy chegaralar qarshisida yig'ilmasa musulmonlar shaharlariga hech qanday ta'sir bo'lmasa va islomiy chegaralar mujohidlar bilan to'la bo'lsa Bunday holatda jihod farzi kifoya hisoblanadi va izn so'rash lozim bo'ladi. Sababi ota-ona va erga itoat qilish farzi ayn, jihod esa farzi kifoyadir. Farzi ayn farzi kifoyadan ustun turadi. Ikkinchi holat. Dushman musulmonlarning chegaralaridan biriga hujum qilsa yoki islomiy shaharga bostirib kirib kelsa, Yuqorida aytib o'tganimizdek, jihad shu shahar aholisiga va uning atrofidagilarga farzi aynga aylanadi. Bunday holatda izn, ruxsat deyilgan narsa zimmadan soqit bo'ladi. Shuning uchun hech kim hech kimdan izn va ruxsat so'ramaydi. Hatto farzand ota-onasining iznisiz, ruxsatisiz, ayol kishi erining iznisiz, ruxsatisiz va qarzdorlar qarz beruvchining iznisiz, ruxsatisiz jihodga chiqadi. Ota-onadan, erdan va qarz bergan kishidan izn so'rashning soqit bo'lish holati to dushman musulmonlar yeridan chiqib ketguniga qadar yoki dushmanni chiqarishga yetarli miqdorda odamlar to'planguniga qadar davom etadi. Farzi aynga aylangan jihod farzi ayn hisoblangan ota-onaga itoat qilishdan muqaddam va ustun turadi. chunki jihod bu dinni himoya qilish bo'lsa ota onaga itoat qilish nafsni ya'ni shaxs hayotini sodda qilib aytganda ota ona hayotlarini himoya qilishdir zero jihod ota onaning g'amgin xafa bo'lishiga va ozorlanishiga ehtimoli mavjud dinni himoya qilish shaxs hayotlarini himoya qilishdan muqaddam turadi jihod ibodatining o'zi mujohid shaxsini nobud qilish deganidir chunki mujohid din himoyasi yo'lida shahid bo'ladi dinni himoya qilish aniq va tiniq ammo ota ona talofati bu gumon va noaniqdir aniq va tiniq narsa noaniq narsadan ustun va muqaddam turadi farzi ayn va farzi kifoyaga misol bir necha kishi dengiz sohilida sayr qilmoqdalar ular orasida suzishni yaxshi bilgan odamlar ham mavjud ular cho'kayotgan va meni qutqaringlar deya qichqirayotgan bir bolani ko'rib qolishdi suvda suzishni yaxshi bilganlardan hech kim bola tarafga harakat qilmadi shu payt suzuvchilardan biri bolani qutqarish uchun harakat qila boshladi shunda bolaning otasi bolani qutqarishdan suzuvchini to'xtatdi xo'sh barcha asr va davr faqihlardan birortasi o'sha suzuvchi bolaning otasiga itoat qilishi farz va bola dengizga g'arq bo'lgan holatda tark etiladi deya oladimi? Bugungi Afg'oniston misoli ayni shudir. Bugun Afg'oniston islom olamidan dod deya yordam so'rayapti. Uning farzandlari so'yilmoqda, ayollari zo'rlanmoqda. Aybsiz odamlar, ayollar yosh bolalar qatl qilinmoqda va titilib ketgan jasadlar sochilib yotmoqda bu holatni ko'rgan ba'zi ixlosli sodiq yosh yigitlar ularni qutqarish va ularga yordam berish uchun afg'onistonga harakat qilishsa ularni to'xtatishadi va ota onangdan beruxsat qayoqqa ketyapsan deb jar solishadi cho'kayotgan bolani qutqarish uni ko'rgan hamma suzuvchilarga farzi ayn hech kim harakat qilishdan ilgari qutqarish va yordam berishning farzi aynligi hammaga tegishlidir. Agar kimdir uni qutqarish uchun qo'zg'alsa, gunoh boshqalar zimmasidan soqit bo'ladi. Ammo agar hech kim o'rnidan harakat qilmasa, hamma suzuvchilar gunohkor bo'ladi va bu paytda ota-onadan hech qanday ruxsat olinmaydi. va ota o'z farzandining qutqarilishidan qaytarsa ham otaga itoat qilinmaydi. Chunki farzi kifoya ibtidoda farzi aynga o'xshaydi. Nihoyada, ya'ni ishning oxirida farq qiladi. Sodda qilib aytganda, agar u ish bilan ba'zilar shug'ullansa, boshqalardan gunoh ko'tariladi. Agar hech kim shug'ullanmasa, hamma birdek gunohkor bo'lib turaveradi. shayxul islom ibn taymiya rahmatulloh alay dushman hujum qilgan vaqtda ixtilofga hech qanday o'rin qolmaydi din hayot va har qanday ehtirom qilinishi lozim bo'lgan narsalarni himoya qilib dushmandan zararni daf qilish ittifoq qilingan farzi ayndir deydi farzi kifoya hisoblangan ishlarda ota onadan izin olish va farzi ayn bo'lgan ishlarda ota onadan izn olmaslik dalillari mana bu ikkita hadisi sharif o'rtasini jamlashdan kelib chiqqandir birinchi imom buxoriy rivoyat qilgan hadisda abdulloh ibn amr ibn os roziyallohu anhu aytadilar bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib jihodga borishga izn so'radi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ota onang tirikmi deb so'radilar u ha deb javob berdi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam unday bo'lsa ana o'shalarning yo'lida jihod qil dedilar ikkinchi hadis ibn hibbon abdulloh ibn amir roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib amallarning eng afzal haqida so'radi rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz dedilar u yana nima deb so'radi rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihod dedilar u kishi mening ota onam bor dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam men senga ularga yaxshilik qilishga buyuraman dedilar shunda u kishi sizni haq bilan yuborgan zotga qasamki men ularni tark etib jihodga ketaman dedi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam sen juda yaxshi bilarkansan dedilar ibn hibbon rivoyati hofiz ibn hajar asqaloniy rahmatulloh alay mana bu ikki hadisni muvofiqlashtirganda ikkinchi hadis farzi ayn bo'lgan jihatga hamil qilingan ya'ni aytilgan dedilar shayx va ustoz ruxsatlari salaf ya'ni avval o'tgan va xalaf keyin o'tgan faqihlardan birortasi shayx yoki ustoz o'zi shogirdiga farzi ayn yoki farzi kifoya bo'lgan ibodatlarga ruxsat berish haqqi borligi borasida hech narsa deyishmagan kimda kim bundan boshqacha so'z aytsa shar'iy hujjat yoki ochiq oydin dalil keltirsin har bir musulmon kishi shayx yoki ustozining iznisiz ruxsatisiz jihodga borishi lozim chunki jamiki olamlar Robbisining izni hamma narsadan muqaddamdir va u zot allaqachon izn bergan, balki jihodni ham farz qildi. Ibn Hubayra aytadilar: Ma'noda Allohdan o'zga soxta but xudolarni qoyim qilish shayton fitnalaridan biridir. Masalan, haqiqat ochiq oydin ma'lum bo'lganda, o'sha soxta but haqdan ustun deb bilgan hurmatli kishisiga taqlid qilib, bu bizning yo'limiz emas, ustozimiz yoki shayximiz unday qilmaganlar deydi. Agar bu shogird muhandislik, tibbiyot yoki tarixni o'rganish uchun fitnalar va shahvatlar manbai bo'lgan g'arb davlatlariga yoki Amerikaga borishni xohlab, shayxining iznisiz ham ketsa, o'sha shayx ham va boshqalar ham buni hech inkor etishmaydi. Lekin bir shogird ribot yoki jihodga bormoqchi bo'lsa, har tarafdan unga qarshi tillar izinsiz, ruxsatsiz u qayoqqa bormoqchi deb sayraydilar. Uning shayxi payg'ambarning mana bu muborak so'zlarini eshitmaganmi? Alloh subhanahu va taolaning yo'lida bir kecha qo'riqchilik qilish, ribotda turish ming kecha namoz o'qish va ming kun ro'za tutishdan afzaldir. Sahih Muslimda keladi. Bir kecha kunduz ribotda turish, bir oy namoz o'qish va ro'za tutishdan afzaldir. Agar u vafot etsa, uning ishi ketidan davom etib turadi. Uning rizqi ta'minlangan va u qabr azobidan saqlangan bo'ladi. yana boshqa hadisi sharifda keladiki ertalab yoki kunduzi jangga chiqish butun olamdan va uning ichidagi barcha narsalardan yaxshidir muttafaqun alay shayx va uning shogirdlari amallarni tezda bajarishga va yaxshi amallarga hammadan ko'ra oldin borishlari lozim edi Chunki Alloh subhanahu va taolaning elchisi sallallohu alayhi va sallamning mana bu nasihatlarini unutib qo'yishmasin. beshta narsani beshta narsa kelmasdan oldin g'animat bilgin hayotingni o'liming kelishidan oldin sog'lig'ingni kasalliging kelishidan oldin bo'sh vaqtingni band bo'lib qolishingdan oldin yoshligingni qariligingdan oldin va boyligingni kambag'alliging kelishidan oldin ular yana mana bu sahih hadisga quloq solishlari zarur Alloh subhanahu va taolaning yo'lida jang maydonida 1 soat turish 60 yil davomida kechalari ibodatda bo'lishdan afzalroqdir. Imom Ahmad, Hokim va Doramiylar rivoyatlari. Imom Shofiiy rahmatoullohi alayh har kimga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnati ochiq oydin ma'lum bo'lsa, shu kishiga boshqalar so'zini olib shu sunnatni tark etishi aslo halol emasligiga musulmonlar ittifoq qilishgan deydi. Mol va dunyo bilan jihad qilish Albatta, jon bilan jihad qilish mol bilan jihad qilishdan ko'ra martabasi yuqoridir. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida Usmon radhiyallohu anhu va abdurahmon ibn Auf radhiyallohu anhular kabi boy sahobiylar ham jonlari bilan jihodda ishtirok etishdan istisno qilinmadilar. Chunki jang maydonida nafslarning sayqallanishi va ruhlarning tarbiyalanishi yuqori darajada bo'ladi. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarining biriga shunday tavsiya berdilar. O'zingga jihodni lozim tut, chunki jihod islom rahboniyatidir, ya'ni zohidligidir. Imom Ahmad rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan kishi qabrda savol javob qilinadimi deb so'ralganida rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning boshi uzra qilichlarning yarqirashi uning uchun yetarli savol javobdir dedilar imom nasoiy rivoyati shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyo bilan mashg'ul bo'lib jihodni tark qilishdan ogohlantirib yer haydaydigan amochga ishora qilib mana bu narsa ya'ni omoch qaysi qavm uyiga kirsa alloh subhanava taolo o'sha uyga faqat xorlikni kirgizadi dedilar imom buxoriy rivoyati yana rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar sizlar ayna bilan shug'ullanib yuraversalaring qora mollarning dumidan ushlasalaring dehqonchilikka mamnun bo'lsalaring va jihodni tark etsalaring alloh subhanava taolo sizlarga shunday xorlikni hukmron qiladiki to sizlar o'z diningizga qaytmaguningizgacha bu xorlikni sizlardan olib tashlamaydi abu dovud rivoyati hadisi sharifda kelgani ayna mol ma'lum bir narxda o'zgaga sotiladi keyin yana u mol ancha arzon narxda undan qaytarib sotib olinadigan savdo sotiqning rivoj topgan bir turi shuningdek boshqa sahih hadisi shariflarda keladiki yer mulk tamarqa ushlamanglar dunyo hayotiga shung'ib ketasizlar deganlar imom termiziy rivoyati mana bu hadislarda allohning elchisi sollallohu alayhi vasallam dunyo matolarini insonni chalg'ituvchi sabablarni ribo tijoratini, rivoj topgan ayna kabi savdo turining hiylalarini, chorva mollarni ko'paytirishni va yer mulk tamarqalarini barchasini jamlab keltirishlarining sababi islom dini katta xatarga ro'para bo'lib turgan bir paytda bunday ishlar bilan ovora bo'lish harom va shar'iy katta gunoh hisoblanadi. Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahulloh ammo mol mablag' bilan jihod qilish agar mujohidlar shunga muhtoj bo'lsalar bu ham farzdir ya'ni shu mablag'ni sarflash farzdir mablag'i bor ayollar va mablag'i bor bolalarga shu mablag'ni sarflash farz bo'ladi Hatto jihod farzi kifoya bo'lgan taqdirda ham mol va mablag'ni jihodga sarflash farzdir deydilar. Shuning uchun jihod mol mablag'ga muhtoj bo'lib turgan bir holatda odamlarning moli dunyoni shu jihodga sarflamasdan saqlashlari harom. Shayxul Islom ibn Taymiyadan mablag' uydagi qorni ochlarga ham yetmaydi va jihod ham mablag'siz zarar ko'radi. qaysi biriga sarflash afzal deyilgan savol so'ralganida Shayxul Islom ibn Taymiya rahmatullohi alayh hatto qorni ochlar hayotdan ko'z yumsalar ham jihodni ustun qo'yamiz. Bu yuqorida o'tgan kofirlarning musulmon asirlarni o'zlarining oldiga qalqon sifatida ishlatish masalasiga o'xshaydi. Musulmonlarni qalqon sifatida ishlatish masalasida biz ularni o'z fe'limiz, qilmishimiz bilan o'ldirgan bo'lsak, bu yerda qorni ochlar Alloh subhanahu va taolaning fe'li bilan o'ladilar deb javob berdilar. Imom Qurtubiy zakot o'z egalariga ado qilingandan keyin musulmonlarda biror ehtiyoj vujudga kelsa, zakotdan qolgan asl mablag' mana shu ehtiyojga sarflanishi farz ekanligiga ulamolar muttafaqdir deydilar. Mablag' oxirigacha tugasa ham musulmon asirlarni mablag' to'lab ozod qilish odamlariga farzdir. bu muttafaqun alay masaladir deydilar imomi molik rahmatulloh alay dinni himoya qilish shaxslar hayotini himoya qilishdan ustun shaxslar hayotini himoya qilish mablag'ni himoya qilishdan ustun demak musulmon boylarning moli dunyolari mablag'lari mujohidlarning qonlaridan qadrli va qimmat emas moli dunyo va sarmoya sohiblari ularning mablag'lariga tegishli bo'lgan hukmlarini yaxshilab bilib qo'yishsin. Chunki jihod mablag'ga juda muhtoj. Musulmonlar dini va ularning diyorlari halokat yoqasida turgan bir paytda musulmon boylar va musulmon sarmoyadorlar shahvatlarga g'arq. Afsus, qani endi ular bir kun bo'lsa ham shahvatlaridan to'xtab roza tutsalar. sarmoyalarini ortiqcha zeb ziynatlarga isrof qilib sarflashdan qo'llarini tiysalar. Sovuqdan vafot etayotgan, qorning qattiq sovuqligidan oyoqlari kesilib ketayotgan va bir kunlik ovqatlarni ham topolmayotgan Afg'oniston mujohidlariga sarflasalar edi. Men, ya'ni Shayx Abdulla Azzon boylar, sarmoyadorlar bir kunga sarflaydigan mablag'larini afg'on mujohidlariga yuborishsa, ularning mana shu sarflagan sarmoyalari Allohning izni ila jihad maydonida g'alaba tomon albatta katta o'zgarishga olib keladi deyman. Zabardast katta ulamolar sadaqotlarning eng afzali va yaqinliklarning eng ulug'i zakotni afg'on mujohidlariga sarflash deya fatvo berishdi. Xulosa. Birinchi joni bilan jihod qilish butun dunyo musulmonlariga farzi ayn. Ikkinchi, jihodga borish uchun hech kim hech kimdan izin so'ramaydi. Farzand ota-onasidan izin so'ramaydi. Uchinchi, mol va mablag' bilan jihod qilish farzi ayn. va modomiki jihod musulmonlar mablag'iga muhtoj ekan, mablag' to'plab uni saqlash ham harom. 4. Jihodni tark etish albatta ro'za va namozni tark etish kabidir balki jihodni shu kunlarda tark etish gunohi ro'za va namozni tark etishdagi gunohdan ham qattiqdir islomiy faylasuf ibn rushd naql qiladilar jihod farzi ayn bo'lganda ulamolar ittifoqiga ko'ra farz bo'lgan hajdan ham ustun turadi muhim savollar Biz bugungi kunda bu fatvoni amalga oshira olamizmi? Kimdir deydi. Biz shuni bilib oldikki, bugungi kunda jon bilan jihad qilish farzi ayn va albatta jihad namoz va roza kabi farzi ayndir. balki jon bilan jihad qilish namoz va rozadan ham ustundir. Shayxul Islom ibn Taymiya rahmatullohi alayh yuqorida iymon keltirish masalasidan keyin keladigan birinchi farz din va dunyoni fasod qiladigan tajovuzkor dushmanni hujum qilib daf qilishdir deb aytib o'tgan edi. Namoz ba'zan kechiktiriladi va jam qilib ham o'qiladi yoki namozning rakaatlari qisqartiriladi yoki jihod maydonida namoz hay'ati ko'rinishi butunlay o'zgartiriladi. imom muslim va imom buxoriy o'zlarining ikki sahih hadis to'plamlarida mana bir rivoyatni keltiradilar ular quyosh batgunicha bizni o'rta ya'ni asr namozimizdan mashg'ul qilib qo'ygani uchun alloh subhanahu va taolo ularning uylarini va qabrlarini alov bilan to'ldirsin dedilar rasululloh sallallohu alayhi sallam. mujohid ramazon oyida ro'zasini ochib yuborishi ham mumkin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Makka fathiga ketayotganlarida yo'lda ro'zalarni ochib, ashablarga dedilar: "Sizlar ertalab dushmanlaringizga hujum qilish uchun ketmoqdasiz. Ro'zalaringizni ochishingiz sizlarni kuchli qiladi. Shuning uchun ro'zalaringizni ochingiz." Imom Muslim rivoyati. Bizga shu narsa ma'lum bo'ldiki, xuddi quyosh chiqishdan ilgari ertalabki namozni ado qilish uchun otadan yoki shayxdan yoki ustozdan ruxsat so'ralmagani kabi jihod farzi ayn bo'lganida farz bo'lgan jihod ibodatini bajarish uchun ham hech kim hech kimdan hech qanday izn so'ramaydi. Qani insof bilan aytinglarchi, ota va o'g'il bir xonada uxlashdi. Ertalab o'g'il bomdod namozini o'qimoqchi, ammo ota esa hamon uxlayapti. o'g'il farz namozni o'qish uchun otasidan ruxsat so'rashi lozim deb kim ayta oladi? Faraz qilaylik, ota o'zidagi u yoki bu sababga ko'ra bamdod namozini o'qimaydigan kishilarni bezovta qilmaslik uchun yoki ota namoz o'qishni xohlamagani uchun ota o'g'liga namoz o'qishni man qilsa, o'g'il shu holatda otaga itoat qiladimi? Javob aniq. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. innama ta'a fil ma'ruf. Ya'ni itoat faqat ma'ruf ishlarda, ya'ni shariat buyurgan ishlarda. Muttafaqun alay Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: La ta'ata li makhluq fi ma'siyati al xoliq. Ya'ni xoliqqa, yaratuvchiga osiylik bo'lgan ishlarda maxluqqa itoat qilinmaydi. Imom Ahmad va Imom Hokim rivoyatlari Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qildilar. La to'ata liman lam yuta'illa. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaga itoat qilmaganga itoat yo'q. Imom Ahmad rivoyati. Jihodni tark etish gunoh va ma'siyatdir. Shuning uchun xoliqqa osiylik bo'ladigan bunday ishlarda maxluqqa itoat qilinmaydi. Qo'ygin do'stim o'tkinchi dunyoning bu ishini Atrofingni dushmanlaring o'ragandir seni